Урамырзем шуда бұлныран. Урамырзем шуда бұлныран, Чуде жерзем ұжы бұлныран, Керзе дұға стерім тұстыван, Чырем жапла ғужадь. Мен даван. Камалырзем ұлдан бұлныран, Мен ажаран пірледаныран, Хыбардава стерім тұстыван, Кілгі жапла ғужадь. Мен даван. Пирін яшсем, Ятлы булныран, сирен херзем хитре булныран, Хыда буластет тет бірі тұстыван, Йылы жапла хұжать, мән Керегірзем тулы таныран, Сырзене сырзех таныран, Тұқса гаяс келмеш тұстыван, Курги жапла галать,